Op die dag nadat Moses de priesters gewaai het, het hy vir Aaron en sy seens en die leiers van Israël geroep, en hij het vir Aaron gesê, Je moet een gezonde balkalf neem om een sonde offer te wees en ook een gezonde skaapraam om een brandoffer te wees, en je moet hulle vir die Heere offer. Je moet vir die Israëlieten sê, Jullie moeten een gezonde bokraam nemen om een zonneoffer te wees en jullie moeten een gezonde jaar uit kalf en een skaaplam nemen om een brandoffer te wees en jylle moet een bil en een skaapraam vir die Heere offer om eete offers te wees, en ook een koring offer van meel wat jylle met olijfolie gemeng en geknie het, want vandaag zal jylle die lucht zien wat om die Heere, die koning, is, die Israëlieten het gegaan naar die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn en hulle het alles wat Mooses gesê het, na die voorkant van die tempel gebring. Die hele volksvergadering het nader gekom en hulle het voor die Heere kom staan. Mooses het gesê, dit is wat die Heere gesê het jylle moet doen, zodat jylle die lucht kan zien wat om die Heere, die koning, is. Toe sê Mooses vir Aaron, kom na die altaar en offer jou sondeoffer en jou brandoffer en doen versoening vir jouself en vir die volk. Je moet die offer van die volk offer en je moet vir hulle versoening doen, soos die Heere gesê het. Aaron het na die altaar gekom en hy die kalf geslag wat sy eie sondeoffer moes wees. Aaronse seens het die bloed vir hom gebring. Hy het sy vinger in die bloed gesteek en hy het bloed aan die oorings van die altaar gesmeer. Hy het die bloed wat oorgeblei het, onder teen die altaar uitgegooi. Hy het die vet en die nieren en die punt van die lever van die kalf op die altaar verbrand, soos die Heere vir Mooses gesê het. Hy het die vleis en die vel van die kalf buiten die kamp verbrand. Daarna het Aaron die skaapraam geslag wat de brandoffer moes wees. Sy seens het die bloed vir hom gebring, en hy het die bloed rondom teen die altaar gespat. Sy seens het vir hom die stukken vleis en die kop van die raam gebring, en hy het dit op die altaar verbrand. Hy het die binnengoed en die pote afgewas en hy het dit saam met die vleis en die kop op die altaar verbrand. Daarna het Aaron die offer van die volk geoffer. Hij het die bolkram geneem wat die sondeoffer van die volk moest wees en hij het dit geslag en geoffer soos hy sy eie offer geoffer het. Toe het hy die brandoffer gebring en hij het daarmee gedoen wat hij moest doen. Hij het die koringoffer gebring, hij het de handvol daarvan geneem en hij het dit op die altaar verbrand. Hij het ook die ochendoffer gebring, daarna het hy die bul in die skaapram geslag wat die eeteoffers van die volk moest wees. Sy seens het die bloed vir hom gebring, en hy het die bloed in die altaar gespat, al rondom die altaar. Hulle het die vet van die bil in die raam gebring, en ook die vetstaart, die netvet, die nieren en die punt van die lever. Hulle het het neergesit op die borststukke, daarna het Aaron die vet verbrand op die altaar. Aaron het die borststukke in die rechter buide heen en weer beweeg voor die Heere om een beweegoffer te wees, soos die Heere vir Mooses gesê het. Daarna het Aaron sy hande opgetel en hy het die volk gezien. Hij het teruggekom nadat hy die sondeoffers en die brandoffers en die eteoffers klaar geoffer het. Mooses en Aaron het ingegaan in die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn. Toe hulle uitkom, het hulle die volk gezien. Die hele volk het die lucht gezien wat om die Heere, die koning, was. Een vier het van die Heere gekom, en dat het die brandoffer en die vet op die altaar verbrand.